Ixues pelagicoi kai hai konkai. Toketos ton pelagicon ixuon megistos estin. Ho delfis tachistos. Ho batos terato destatos. Hoi alloi onomazdontai muraina, solomos, eisi decai petei noi. Prostithei tas mainidas haitines tetarichiumenai, kai psetas metaton oniskon hoi xeran centes es komisdontai kai ta pelagika terastia foken kai ta ekeines eide he konge ostracat ehei to tethos to ostreon eu homon sarka he porfura ostreon He conche Margarito foros Margaritas Margara ferei